Die God wat die mannen oorgelever het, dat hulle hand in my Heer die koning opgetel het. Toe vraag die koning, gaan het goed met die jongman, met Absalom? En Amma, is antwoord, ik het een groot gevoel gezien toe op die dienaar van die koning, namelijk die dienaar, gestuur het, maar ik het niet geweet wat dit was niet. Daarop zei die koning, gaan op sy en kom hier staan. Toe hy dan op sy gaan en daar bly staan, kom die kist het juist aan, En die kesiet sê, my Heer die koning moet die blije boodskap ontvang dat die Heere aan u vandag reg verskaf het teenoor almal wat teen u opgestaan het. En die koning het die kesiet gevra, gaan dit goed met die jongman, met Absalom? En die kesiet sê, mag dit met die vijanden van my Heer die koning en met almal wat teen u opstaan om kwaad te doen, gaan soos met die jongman. Toe die koning baie ontroerd geword en opgeklim na die boe vertrek van die poort en geween, en hij het rondgeloop en so gesê, My sien Absalom, my sien, my sien Absalom. Ach, als ik zelf maar in jou plek gesterf het, Absalom, my sien, my sien.